Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Նոր ուսումնականում իր դռները կբացի Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանը։ Ֆրանսիական նմանատիպ ուսումնարանների մոդելակիր հաստատության շինարարությունը սկսվել է 2010 թվականին։ Ինչպես տեղեկացնում է ծրագրի համակարգող ֆրանսիաբնակ Ռոբերտ Այդաբիրյանը, աշխատանքները 5 տարվա ընթացքում իրականացվել են փուլերով եւ կավարտվեն մինչեւ սեպտեմբեր։ Հետաքրքիր նախապատմություն ունի արհեստագործական ուսումնարանի հիմնադրումը։ Հերավոր Ֆրանսիայում հաստատված հայ Կայոց մեծ եղերնից մազապուրց որփուկներից մեկի Եզնիկ Մոզյանի կտակով է ծնունդ առել եւ այսուհետ նրա անունը կրող ուսումնարանը իր մեջ կամփոփի ոչ միայն սեփական տարեգրությունը, այլև հայրենի Իզմիրում եղերնազարկ մեծ Գերդաստանից մնացած միակ արուզավագի տոկունությունը, օտարափերում արհեստավորի իր շնորհքով պատվանուն հայի ոգու ուժը, ապրելու, արարելու կամքը, իբրև մի մասնիկ բազմադարյա պատմության ընթացքում հույր փորձություններով անցած իր ժողովրդի եւ այս ամենը ազատագրված հայոց բերթակղակ Շուշիում մեզ համար տոնդարձի դժվարին երթի մեկ արարի կիզակետով 2010-ից սկսած Ռոբերտ Այդաբիրյանը տարին մի քանի անգամ իբրև իր տիկնոջ քերու Եզնիկ Մոզյանի կտակի հանձնակատար ու ընտանիքի ներկայացուցիչ այցելում է Արցախ։ Իր իսկ խոսքով շատ լավ գիտե Ֆրանսիա-Երևան Շուշի ճանապարհը։ Մասնագիտության ֆիզիկոս մեր հայրենակիցը ժամանակին աշխատել է ֆրանսիական մեծ ընկերություններում, այսօր վաստակած հանգստի է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս նախանձախնդրորեն վերաբերվել վստահված գործին։ Հայրենասիրությունը հաստատությունը ջարերով չպետք է արտահայտվի, այլ կոնկրետ գործերով, իսկ ուսումնական հաստատությունը սերունդներին կփոխանցի եւ գիտելիքներ, եւ կարմատավորի հայրենասիրության զգացումը, համոզված է Ռոբերտ Այդաբիրյանը։ Առաջարկում ենք լսել մեր զրույցը։ Որտեղից են սերում ձեր արմատները։ Ինչպես եք հաստատվել Ֆրանսիայում։ Գիտեք ձեր արմատների մասին։ Անշուշտ, ոչ միայն գիտենք, այլ կհարքենք։ Իմ ծնողները եկած են Խարպերտեն, մեծ մայրս, հայրիկս իրենք հաստատվեցան 1925 թվականներու մոտ։ Տիկնոջս կողմեն իրենք մարզվարեն եկած են։ Եզնիկ Մոզյանը ծնած է Իսմիր 1926-ին եւ իր ընտանիքին հետ, այսինքն իր մորը եւ իր քույրերով եկած է Ֆրանսա, գրեթե նույն թվականներուն եւ հաստատված են միջին Ֆրանսա, այսինքն Լիոնի շրջանը, հետաքրքրական է իմանալ, որ Եզնիկ Մոզյանի մայրիկը եւ երկու քույրերը, որոնց մեկը իմ դիկնոջս մայրը եղած է, այս երեք դիկիները չարաչար աշխատած են ֆրանսական մի կորզարանի մեջ, որբեսի իրենց դղան Եզնիկը կարողանա ուսում ավարտել։ Շատ աշխատած է Եզնիկ Մոսյանն է կացած է դպրոց, ավելի երկար ժամանակ անտե աղջիկները եւ անգե հետ անցած է Մխիթարյան միապանության քոլեջը Փարիզի շրջանի մեջ եւ ավարտած է այդ քոլեջը։ Եզնիկը ուսումի մեջ շատ խելացի եւ աբակա խոստացող մեկ եղած է։ Բայց ինքը որոշած է իր կամքով, իր ընտանիքին ցուսմունքով, որ տեքրած է արեստ ծորվել քան թե ավելի շարունակել իր ուսումը ուրիշ ջրերում մեջ։ Եվ այդ արեստը ինքը որոշած է լալ թրսակ, հակուստ կարել, բայց քեղեցիկ հակուստն է։ Եվ ինքը հաստատված է ամբիսի փոքր ֆրանսական քաղաքի մեջ, ուր ժողովրդին վիճակը բավական լավ եղած է, եւ մի քանի կարևոր մարդիկ հուկային իր մոդը հակուստ կշկապեսպերեն։ Դա Երևանչապ դժվար է, չէ՞ որ Ֆրանսիան, Փարիզը հատկապես ֆրանսիական միջավայրի միշտ էլ աշխարհին մոդա է թելադրում։ Եվ հայ մի երիտասարդ կարողանում է ֆրանսացուն գոհացնել։ Այո, այո, գիտե գիտեք որչափ պիտի շնորհալի լիներ այդ գործը դարահանտավոր եւ այդ օրերուն մարդիկ հակուստ կապսվեն եւ իրեն չափերու համացայն հակուստը կգազմագեր ոչ թե գերտայ խանութեն ստանդարտ հակուստ կնելու Եվ այդ աշխարհանքը դժվար աշխարհանք է, բայց ինքը շատ քերեցիկ օրենք է։ Անհեստը անվեստ է դարձրել։ Ճիշտ այդպես։ Եվ ինքը աշխատած է այսպես մոտավորապես 50 տարի, բայց որոշած է չի ամուսնանալ, չի ամուսնացած եւ երեխա չի ունեցած Եվ երբ որ մենք հանդիպեցանք իրար, երբ որ ես իբ դիկինես ամուսնացա, ինքը մեր հասանիքին ներկա էր, մեծ համակրանք ուներ Հերմինին եւ իմ անտեր։ Եվ ուրեմն վերջին տարիներուն, այսինքն մոտավորապես 10 տարի առաջ, մենք իրենից սկսանք հարաբերել, ինքը արդեն 80 տարեկան անցած է, եւ սկսանք խոսել աբակայի մասին եւ միս խորուրդ կուզեր ինձ մե որ գնալ դե իրեն ունեցած սեփականությունները որը ինքը խելացի օրեն աշխատած է խելացի օրեն ներփում էր լրաձե տուն արած էր, շատ խնայող մարդ եղած անշուշտ, եւ գուզեր կիմանա թե ինչ պիտենե այլ ունեցած զենք հարստության։ Եվ խոսեցանք, եւ սիվոր մենք ունենք Ֆրանսայի հայ հիմնադրամ, լավ դղաներ կղեկավարեն այս գործը, Պետրոս Տերզյան եւ ուրիշներ։ Եկուր ես ասոնց հանդիպելն ամ ես քեզի, որովհետեւ ավելի մանրամասն օրենք ու աբակայի գդագի մասին խոսի, իրենց իրավապահ արգար եւ այլն եւ նաեւ եթե գուզես իրենց միջոցով շարունակենք գումարներու աբակայի մասին։ Եվ այսպես հանդիպումները շատ լավ անցան, ինձ միշտ հայակ գվայր։ Երկու դես որ այդ շրջանին մեր հիմնադրամի Ֆրանսայի հայկական հիմնադրամի դնորենը իր ճամփորդություններու ընթացքին Խաթիբի Ղարաբաղ այն դերեկությունները ինքը քաղաց էր Պետրոս Տերյանը, որ այս երկիրը պետք ունի արեստակորձական ներում եւ ուրեմն պետք ունի արեստակորձական ուսումնարան երկրորդ գաղափարը որ գար որ այդ pedagogan որոշումն է կամ ցանկությունն է որ մենք ալ կպաշնենք անշուշտ սպիրկի մեջ, որ շուշին վերապնակվի, շուշեի ուրեմն մշակույթային եւ գրտական ավանդությունները եւ բանությունը վերամշակվին։ Այս երեք միտքերը եւ Մոզյանին եւ Պետրոսին եւ խոսակցությունները այն իրականացության փերին որ լավ գլա որ դպրոց մսախկիվի արեստակորձական դպրոց որ անշուշտ որ մոզյանին խելքին գբարկեր որովհետև ինքն արեստակորձ էր եւ հուսա որ ես որ արեստակորձական դպրոց սարքենք հայ դողոց համար եւ պատասխանը եղավ օքեյ միտենենք այնպես բայց միտենենք շուշի ոչ թե հայաստան միտենենք շուշի շուշիում եւ համ փրոցար համացանեցանք որ այնպես միտենենք եզնիկ մոզյանը եւ պետրոս դերզյանը երկու քնալ այսպես մեխնդրեցին որ ես սպավեմ եւ համատրեմ այս գործը իմ փորձառությունը մեծ ընկերություններ վարած եմ, բայց արկիստի կոչված եմ, եթե Մասնագիտությամբ դուք ով եք։ Ես ֆիզիկոս եմ, թե Առավել կոնկրետ միջուկային ֆիզիկոս, բայց այն էլ միջուկային։ Բայց այդ եթե եղած եմ համբյուտերի IT-ի մեծ ընկերության տնօրեն Եվրոպայի մագարտակով Hewlett Packard ընկերության, այնպես որ այս բոլոր փորձառությունը գիտեն ընդանրապես, որ բավական լավ վարած են այս մեծ ընկերությունները, բայց Այսինքն ավելի փոքր ծրագիր է կան ինչ որ ես ունեի, բայց այստեղի համար հայության համար մեծ ծրագիր է անշուշտ։ Այսպիսի ծրագիր գազմելը զանազան փուլեր ունի։ Նախ մենք գուզեինք հասկանալ թե ինչ կնշանակի շինարարական մոդեռն ուսումնարան որպեսզի պատկերացնենք, մենք գացինք ֆրանսական այսպիսի ուսումնարան այցելեցինք նրանց օրինակով նրանց օրինակով մենք հասորվեցանք չենք սորվեցանք թե ինչպես կաշխատին ինչ է իրենց կառույցը ինչ է իրենց շենքերուն ծևերը ինչպես պիտի լինի այդ կառույցը ինչպես պիտի լա կառույցը ինչպես պիտի կահավորվի ծրագիրը երկու մաս ունի առաջինը շենքը շինարարությունը երկրորդ դուբրոցի բարձրագույնը եւ դասավանդման ծևերը այս երկու կգա։ Ուրեմն մենք որոշեցինք եւ ասենք մենք այստեղի մեր Այսինքն որ ասում ենք ֆրանսիական մոդել, դա հենց ամենաընդգրկուն իմաստով ենք ասում, բոլոր առումներով։ Բոլոր առումներով, բոլոր առումներով, որ գանցնի արդեն իսկ դպրոցի միայն փորձելագերբին մեջ չէ, այս համակարգի մեջ չէ Մեր համակարգը ո՞րն է։ Համակարգը կոչվի dual, այսինքն երկու ցևով գտասյալակ բնդավակը։ Իրենք անցնեն երկու շաբաթ դպրոցը, երկու շաբաթ հիմնարկի մեջ, անընդհատ, այսինքն թե պրակտիկը գրեստեն, թե դասականը կսորվի։ Նույն ժամանակ այսիկա պետք է համաձայն Անշուշտ որ այդ հիմնարկների մեջ պետք է իրենց բարբետ մնա, որովհետեւ իրենց իրենց հոգ հոգ տանի, իրենց բացադրե, ուրեմն բարբետը արդեն իսկ իրենց վարժաբենն է, երկրորդ վարժաբենն է, եթե գուզեք։ Ուրեմն այս համակարգը որտեգրելու համար եւ յուրացնելու համար մենք խոսեցանք իրավապաններու հետ, խոսեցանք վարչապետին հետ, եւ ինքը շարամիջավես հասկացան, որ ասիկա առաջ թիմական համակարգ է, եւ օկտագար համակարգ է եւ ինքը համաձայն է որ այս ձևով աշխատի դա եւ հանդիպեցանք շինարարական հիմնարկներում դերներում հետ եւ ասենք որ նայեցեք այս դպրոցը անշուշտ որ կսարքենք երեխաներուն համար, ընտանիքներուն համար, բայց նաև կսարքենք ցեզի համար, հիմնարկներու համար, որովհետեւ մասնակերներ ունենanak եւ չստիպեք օդար դերեն, օդար դերեն, հերու դերեն, մարտիկ բերել աշխատելն այնտեղ լավակույն մասնակերներ այստեղ են դպրոցեն միլելն եւ միլմենան ցել հիմնարկներ։ Այսինքն նաեւ տեղի աշխատաշուկայի պահանջարկը ներառելով եւ ծանոթ լինելով թե որտեղ ինչ մասնագետի կարիք կա։ Մենք կփորձենք լավագույն ձևով այս կոնցեպտը, այս ֆրանսական համակարգը, ինչ որ պետք է նախապատրաստական աշխատանքները մենք տարինք, մենք հաստախում կազմեցինք ֆրանսացիներով գազմված, ֆրանսական դպրոցներով դնորներով, այս բոլորը մշակեցինք, պատրաստեցինք, որբեսի այստեղ թյուրությամբ իրակորձվի։ Մենք ցարեցինք դնորերը, առաջարկեցինք լավ դնորեն, Վասպուր Ղարաբեդյանը, ինքը այստեղ աշխատելի է երկու տարի վերադարձած էր Երևան Ես իրեն հետապնդեցի, ասի որ նա պիտի նորեն Ղարաբաղ պիտի վերադառնաս, Արցախ պիտի վերադառնաս, եւ այսինչ պաշտոնը։ Այսինքն կազմակերպչական թունակությունները հաշվի առնելով ինքը իր գարկին զադեց իր խումբը առաջին դասյարակներու խումբ եւ իրեն առաջարկը մենք ընդունեցինք դեղացի են խարաբաղցի են այսինքն ընտրված մասնագետները բոլորն էլ ապրում են Արցախում անպայման Ֆրանսիայից հանկարծ վարպետ կունենանք այս տղակը եւ աղջիկը եկան Ֆրանսա արտերից վեց շաբաթ ֆրանսական նույնադիպ սորբեցան իրենց արեստը բայց շապատ այնտեղ անհրաժեշտը սովորել են անհրաժեշտը սովորված է շատ լավ դպավորություն ցեկեցին ֆրանսացիներուն վրա եւ այս հարաբերությունները մեր դպրոցին եւ այդ դպրոցի միջեւ պիտի շարունակվին երկար ժամանակ ֆրանսացի բարբերները որ իրենց բարբերներում սորբեցուցին իրենց պիտի խրկենք այստեղ աբակային, որ կան այստեղ դեղվույն վրա տեսնեն, թե ինչպես, որքանով լավակույն ձևով կտասյարակվին մեր դղակը, մեր բարբերները լավ կտասավանդեն։ Եվ ինչի կարիք կա վերջապես օգնության հարցում նաև։ Այսօր աշխատանքները ավարտված են։ Դուք ագնարգերիք ինչու այսքան երկար դևեց շինարարությունը։ Բաճաներում մանրամասնություններում էլ չեմ ուզեր մտնել, բայց ասեմ որ հունվարենի վեր բանդ շինարար ընկերությունը որն հանցնեցինք այս երկրորդ փուլը աշխատանքային սկանչելի օրեն եւ շատ արագորեն արակացուցին ընթաց Արշաբերին հետ ժենգեսին որ տուն Ղարաբաղի բադիվը պետք է բրգես այս դրոցը պետք է վերջացնես մինչև սեպտեմբեր օգոստոսի մեջ գողորին որ արդեն իսկ շենքը կվերջանա եւ մերսի պիտի տեղավորենք աթոր սեղան բոլոր դասարաններու համար եւ անիկա պիտի արդատրվի Ղարաբաղ իսկ տեխնիկական ապրանքները պիտի բերենք Երևանեն, արեստանոցի բոլոր գործիքները, ինչ որ անհրաժեշտ է առաջին դարվան համար, երկրորդ տարին գտանուրեն նույն գործիքներ կբերենք։ Հույս ունենք նաև որ ավելի սուղ եւ ծանր գործիքները դերևս կստանանք մեկ մասը Ֆրանսայեն, անդերի դպրոցները պատրաստ են մեզի ներել այս հասնոսները եւ անդեր արդեն համաձայնություն ունենք որ դերևս այդպիսի ապրանքներ արկղ կխրգվին այստեղ կալ դարի մայիսին Այս դարի կբանանք չերմության սարիտաներու այս մասը այդ բաժինները կբացվեն, կգործեն։ Երկրորդը շինարարության համաշինարարական աշխատանքներ։ Բարբերները գան, կորձիկները բիդելան, աբրանքը բիդելան դե որ մեսի դրակը քարերը հավաքեն ցեմենտը եւ այլն։ Այդ բոլորը պատասխ բիդելա եւ ճապան գելեն։ Դժվար սկիզբն է, բայց արդեն անհրաժեշտ կա։ Սկիզբը քիչ մը դժվար է, գիտեք ինչ է դժվարությունը։ Համոզել որպեսի ընտանիքները եւ երեխաները համոզվին, որ ASCII-ը բացարիք առիթն է։ Իրենց երեխաները քան այստեղ լավ արեցորվին, լավակույն պայմաններում մեջ Գիշերօթիկ է լինել։ Գիշերօթիկ վերաշինության մեջ է, ոչ որ այդ կորսը վերջանա, մենք խոստում ունենք բերությունեն, որ երեխաները պիտի տեղավորեն։ Մինչև որ արդեն արիստագործական ուսումնարանը գիշերակացի համար պայմաններ ստեղծի։ Բայց գիտեք, դպրոցը ինքը պիտի լա այնպեսի շրջանագի մեջ, որ գա ագրոյի դպրոցը գաներ կողքին, երաժշտության դպրոցը գաներ կողքին եւ անագասարանը գլանդիա մեր կողքին։ Այսինքն սանողական շրջանը դրա որ դրա պիտի կարողանան իրար շփվի, իրար հասկանալ, խոսիլ։ Եսնիկ Մոսյանը խոսք մուներ, որ հիշեցինք վերջերս, որ այն երդասարդ է, որ արեստ ունի, անոթի չի մնար։ Ես վստահ եմ, որ այս տեղակը պիտի ունենան աշխատելու լրիվ կարողություն։ Պահանջված մասնագետներ կդառնան։ Մասնագետները ես խոսեցա մեկ հիմնարկերս, քանի երեխա պիտի վերցնես, ինքը հեսա որ բոլորը կվերցնեն հեսա։ Այսինքն, եթե երտան իրենք այս հիմնարկի մեջ իրենց փորձառությունը ցեկել, վստահ եմ, որ այդ հիմնարկը իրենց ամիջապ կորս կուտա, երբ որ արդեն իսկ իրենք ուսումը դիպլոման ստացած կնան։ Այն դիպլոման մի դստանան 3 տարի վերջը, իրենց առաջին երկու տարին է դիտել London Frank համակարգը, երրորդ տարին ավելի կմաստակիցացնեն իրենց, գամալ գերտան հիմնարկի մեջ արդեն աշխատին։ Այն համակարգը, որ մենք որտեղած ենք եւ համացանենք, որ իրենք մի քիչ գումար վերցնեն հիմնարկեն, քանի որ հիմնարկի մեջ մի աշխատին, ասենք ամիսը երկու շաբաթ։ Այնտեղ հիմնարկը իրենց պետք է մի քիչ գումար վճարել։ Օրենքի մեջ պիտի մտցնենք այս գաղափարը, որովհետեւ մեր կոնտրակտները, համաձայնագիրները, որ պիտի կնքվին հիմնարկին եւ դպրոցի միջեւ այս խնդիրը հստակ արձանագրվի։ Արցախի հանրապետությունը պիտի վճարի բոլորին, երբ որ պետք է ներդրումներու տեսակետը մենք ավելյան ներդրումներ գնենք, ուր որ պետք է անհրաժեշտության դեպքում եւ եթե ուզենք մի քանի կարևոր աշխատավորները ավելի հավատալ բայել մեր դպրոցին, կանենք մի քանի ներդրումներ։ Ընդհանուր ծախսերը դպրոցին պետությունը կհոգա։ Ավելյալ ծախսերը կամ ներդրումները կամ նոր ծրագիրները մենք հաջորդ մեր մասնակցությունը կբերենք։ Դրա համար է որ գտագի մեկ մասը կդրամատրվի զարգացնելու եւ լավացնելու եւ ապահովելու դպրոցի ավականը։ Նաև ուզում եմ վերադառնալ կրկին ձեր արմատներին։ Ինչպես է որ ձեր պապերին, տատերին հաջողվել է խուսափել եղերնից։ Այս տարի մենք նշեցինք մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցը։ Մեծ մայրս կպատմեր, որ մեր ընտանիքը 100 հոգինոց ընտանիք էր։ 100 հոգիներ են վերաբրած են 4 հոգի։ Մեծ մայրս, տղան, աղջիկը եւ իր մեծ եղբորը զավակը։ Այս տիկինը, սկանչելի տիկին էր աշխուժ, մաստ այդաբիրյան Գիք այս երեխաները հավաքած է, ապստանք կդած է ուրիշ հայուտուն ավելի ուշ եւ անցած է ավելի ուշ կան տարիներ Սուրիա, Լիբանան եւ Ֆրանսա։ Ես իրեն հետ մեծած եմ։ Մեծ մայրս մեր տունը ապրած է, իր տղային հետ։ Իմ հորս, իմ հորս հետ, այո, իբաց իմ հորս մաման էր։ Հայրիկս ինչպես վերաբերեցավ։ Դղակը կպնդեն մերցնելու համար, աշխուժ։ Մեծ հայրս արին դարին առաջին օրը ինքը արդեն ես իր հայրենասիրությունը բացայր էր եւ թուրքերը անշուշտ գիտեին որ հարություն այդաբիրյանը ես ալ հարություն եմ իմիջ այրոցը հարություն այդաբիրյանը այդ մարդուց վեր որ առաջին գարկին պետք է հավաքեին դանեին Հայրիկս մեծ մայրս այդ ոստիկաններու եկած ժամանակ բահած է քինի դագարի մեջ, հանդերձած է բարբարապ դագարի մեջ անշուշտ եւ ոստիկաններու ներկայության ժամանակ չէ բորացած, չէ լացած։ Երկու դարվա երեխա էր, բայց շատ ցան չէ անած, ուրեմն չեն նշмарած ներկայությունը եւ բարեպախտաբար այնպես է փրկվել։ Այս փորձակներն ազատվել է այդ ֆրանսական են 1939-ին ակցիա ինչպես որ գոչենք մեծ բادرազմի ընթացքին ինքը զինվոր դարին ֆրանսական բանակի մեջ գրած զինվոր վել երկու բادرազմ ապրած է երկրորդ բادرազմեն այդ բادرազմը արակ օրենք դեք ֆրանսացիները բարձրացան ֆրանսական զինվորականները հավաքեցին գերմանացի եւ դարին գերմանիա աշխատելու համար Որևէս հայրս 2.5 տարի բանդի չէ, բայց աշխարհավորական ճամփարում անցկացրել։ Ճամփարերում անցկացրել է։ Մեկ անգամ փորձեց է փախիլ եւ բռնած են իրեն, կրկած են իրեն ավելի հերու Պրուսիայի մեջ եւ այնտեղ ուրիշ հայ դերցագի է։ Այդ հայ դերցակն իրենց երկու կինալ քերեցիկ գերմանական սիվիլ սկես գարազ է մարդը համազգեստե գարեզ դրազ է դասի գայրից վրա գլխակն ունեցած են գերմանական սիվիլ եւ ինքը այդ հերավոր Գերմանիայեն մինչև Ֆրանսիայի այս մերս քաղաքը եկել է տակուն 3 շաբաթ եւ վերակդած է իր մայրիկը որ այնտեղ իրեն համար գաղութեր, ֆրանսական եկեղեցի մեջ գաղութեր, նույնիսկ այնտեղ գնացած է ֆրանսական եկեղեցի մեջ, ինչեւ որ դրան վերադարձած է, այսինքն միակ դրան, որովհետեւ իր աղջիկը արդեն ամերիկա կացած էր եւ հրաշքի պես ապրիլ 1-ին ես եւ այլևս ճամփաներում գուքամ գոր։ Եվ մեզ մայրը ասաց, ասին ով է ինձ այսպեսի գադակ կնե։ Ես գազած եմ որ գադակ է, բայց գադակ չէ, հայրիկս վրա տածած էր 42 կը։ Իսկ հայրիկս եթե արցնեք թե որտեղ են գտած է քաչությունը, փախելու ինձ խոստովանել էր, որ ինքը շատ գսիրեր ամերիկյան ֆիլմերը, քաուբոյի ֆիլմերը, ազերական։ Եվ գսեր որ այս մարդիկը քանի որ կհաջողեն այսպիսի բաները, ինչու ես չպիտի գնամ։ Եվ քանի երեխա է ունեցել ձեր հայրիկը։ Ունեցած են 3 երեխա, դժբախտաբար երկրորդը մահացավ, բզի եղբայրս, երկու գես տարեկանի մահացավ, վերջը քույրիկս ծնավ։ Մենք ունենք մեկ աղջիկ, մեկ դղա, երկու տարի ինժեներ, մեկը գյուղատնտեսության մասնակցության, միշտ էլ էլեկտրոնիկ եւ կոմպյուտերի մաս մասնակցության շատ լավ երեխաներ են։ Իրենք դեռ արդեն իսկ մեկ երկու աղջիկ, մեկ դղական, թորնիկ, ուսամ որ մեկ երկու եւս կուկան եւ սկանչերի օրեն մենք շատ լավ ընտանիք ենք, այսինքն լավ, լավ միասին շատ լավ է։ Եվ ինչպես եք կարողանում պահել ձեր հայերենը։ Բավականին գեղեցիկ։ Շնորհիվ մեծ մորս, շնորհիվ մեծ մորս, որ մենք միշտ հայերեն խոսենք դու, հա։ Եվ շնորհիվ իմ երիտասարդական եւ ուսանողական միություններու մաս կազմելով հայկական նորսերունտին, նորսերունտի անդամ եղած եմ, իմ լավ փիլիսոփայ ընկերոջս հետ մենք կազմած է Եվրոպայի հայ ուսանողական միությունը, մեր լավակում մասնակցող է պետք է սեր որ Ո՞վ է ձեր հայ լավ փիլիսոփայ ընկերը, ասեք անունը։ Մորիս Մորիս Աջյան, այո։ Փիլիսոփայ պրոֆեսոր եղավ Եկել Լիոնի համալսարան ավարտած էր, Լիոնի շրջանի մեջ գտասավանդ է, հաշուշտ որ շատ լավ դղակային։ Բոլորն էլ հայկական խնդիրներով շարունակեցին սպառվել։ Շնորհիվ այդ միության իրենց հայրենասիրությունը արտընցավ։ Եղան ճարտարապետ, բժիշկ, փաստաբան։ Եվ մեր այսօրվա ասենք Ֆրանսիայի մեջ այդ սերունդը իր հայրենասիրությունը եւ իր մասնակցությունը գրած է հայկական տալին եւ հայկական ցեղասպանության ճանաչման գործերը իմ ընկերներովս տարին 1986-ին Ես այդ շրջանի Ժնևի այնտեղ շատ լավ բարեկամներ ընկերներ ունեի, որ ցերնարգեցինք մագին մեջ մեր բանացեվ անցնել։ 10 տարի դեպեց։ Միջև որ կարողացանք բանացեվ անցնել, բայց անցուցին ուրեմն 86-ին մագի եւ դա անստախումբը ընդունեց հայկական ցեղասպանությունը եւ շատ կարեւոր թողտաձրար կազմվեցավ որ ուրբուրում մեջ այսինքն հայկական ցեղասպանության ճանաչման եւ ընդհանրապես ցեղասպանության օրենքներու առաջնիմության համար այսիգա շատ կարեւոր թողտաձրար մներ որ որտեղվեցավ այդ դաշարակի տակ նույն ժամանակ ես արդեն դերապոխված էի վերադարձած էի ֆրանսա եւ Ֆրանսայի մեջ ֆրանսացի ռեսպոխաններով, որոնք արդին գար Համլի Սաբին, որոնց աջունները փոխադրվեցան Ստեփանագերտ երեք չորս տարի առաջ, որ մեր լավ ընկերներ սկսեցանք ուրիշ ծրագիրը եվրոպական խորհրդարանին ներքև եւ եվրոպական խորհրդարանի ներքև առաջին հայկական ցեղասպանության ճանաչումը եղավ հունիս 18-ին, այսինքն 1988-ին Ստրասբուրգի մեջ այնտեղ Եվրոխորհրդարանի անդամները մեծամասնությամբ մեզի ինված կվերգեցին շնորհիվ այն աշխարհանքը լոբիինգի աշխարհանքը որ մենք դարած էինք եւ այնտեղ ժողովուրդը իսկապես ուրախացավ հավարդացավ այդ գործեն այդ օրը հավաքված էին մոտավորապես 2000 հայեր Ստասբուրգի Եվրոխորտարանի բալադին արչև ամբողջ օրը Գարգուդ եւ Անսևիչավ այս ժողովրդին վրա բայց դերեն չշարժեցան ոստիկանները որ գեցած էին զարմացան որ ինչպես կդիմանան ինչու Բանալուց եմ ծրվում եւ երբ որ որոշում ընդունվեցավ եւ դուրս եկանք բանատել մտեցանք ժողովրդին տեսանք որ թաց էին բայց որքան ուրախ էին որ հաջողեցանք որ ամիջապես La Marseillaise երկեցինք եւ դե ֆրանսացի թե ոստիկանները որ մեր շուրջը հավաքված էին սկսան իրենք կալ հուզվել կե ասան թե լավ հայ է թե լավ ֆրանսացի են թե դե լամարսեյեզը կհարկել եւ ուրախ ենք որ ուրախ են այսինքն այսպես ցավ այդ հանդիպումը ազգանպաստ գործնեությունը նաեւ հայ մնալու կարևոր գործոններից մեկն է հայկական տադը ճանոթացնել բայց ասեմ ցեզ մենակ հայկական տադը քաղաքական գործը չի բարել պետք է նաեւ կոնկրետ աշխատանքներ դանեն եւ ես շատ ուրախ եմ որ այդ ոչը այդ կամք, ասենք, դրամատուրգությունը որ կար մեր մեջ, կարողացանք այստեղ կոնկրետ ձևով անել, որովհետև միակ խոսքերով, ջարերով քննադատությունները չեն բավեր, նաև պետք է կոնկրետ քայլերով աշխատանք տալ։ Եվ դպրոց սարքելը ամտին ավելի լավ ներդրում չսկնալ կատարել, որովհետև սերունդներ կպատասխանեն եւ այդպես էլ կփոխանցվի թե դե գիտությունը, թե դե այլ մեր հայրենասարական զգացումները։ Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, օրվա մեր հյուրներ Շուշիի ֆրանսիական մոդելով հիմնադրված Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանի աշխատանքների համակարգող Ռոբերտ Այդաբիրյանը։